князь засміявся вдруге. Ну, твої оклики, хлопче, могли б вийти із уст нехрещеного гридня. Мені Євзевій казав, що милосердя, лагідність та дух вибачливості це християнські чесноти. Литко таки добре Добриня каже, що вино одне, тільки чарки різні. По хвилині спитав знову А маєш ти, хлопче, ворогів? Ворогів не маю. Я ж нікому в дорозі не стою. Може бути, що дехто не любить мене за грецьку віру, заздрить мені твоєї ласки, милости, але кинути на мене такий поговір міг зважитися тільки хтось, хто запродав душу дияволові. Забуваєш, хлопче, що крім майна і княжої ласки є ще один ідол на світі, якому кланяються люди це любов дівчини. Я чув, що при смерті доброгоста було тільки двох свідків Свен та Станемир. Коні пристали та витягнули шиї перед себе. Стежка повернула вбік на сам потік і бігла його берегом у долину. Світло блискавок розливалося у краєвиді широкою смугою, подібною до велетенського срібного щита. Дніпро, промовив князь, а там далі летичу. Бачу вогні у пристані, додав Роман. Варязька кров. Другої днини після виїзду Володимира і Варязького полку. Велів Добриня проголосити на торговиці біля княжого терему та на Подолі, що він бере правління Великого князя та що дружиною має орудувати Тисяцький Мстислав Боєславич. Рівночасно боярин Святополк Збранич виїхав як воєвода у Червенську землю, а з ним останки варягів, які були у Києві. Залишилося всього кількох, з ними Свен Герюльфсон, колишній воєвода над усіма варязькими прибічниками Великого князя. Володимир дозволив був йому їхати у Візантію, одначе тільки як звичайному полковникові на тисячу гривнів. Таких полковників було у Володимира шістьох, а Свен, як найстарший між ними, не раз проводив їх у походах на Польщу, Ятвяю, В'ятичів, Печенігів. Всюди визначувався Свен вірністю та хоробрістю, і Великий князь не жалів йому багатих дарунків. Його двір на в'їзді в нове місто або Володимирів город День і ніч родівся від варязьких князьків, гостей із пристаней Скандинавії, а навіть з Німеччини. Над Ірпенем були в нього три чималі селища, з яких весь доход припадав йому, бо полюддя не платив ніякого. Словом, Свен став князем, багачем, вельможею, про гаразди якого навіть не снилося його голодним землякам. Тим сильніше він відчув, що князь нараз знехтував його вельми достойну особу. Аж до останньої хвилини, мав ще Свен, до останньої хвилини гадали його варяги, що і він поїде з ними. Аж тут на кілька хвилин до виїзду з'явився Ляйфр Ульфр Гоге, як новопризначений воєвода, і гридні привітали його покликом без спротиву, бо його свена не було при них. Він ждав, що князь покличе його, та покликав його тільки Ляйфр, як тисячник. Згодом Свен побачив, що і в інших полках перебрали провід не ті мужі, що раніше, а інші, які знали путь і зваряг у греки. Свен, хоч шляху царгород не знав, але мав за собою інші заслуги. А ці заслуги були куди більше тих, що мали всі дружини разом узяті. Хто розв'язав спір про руські землі? Може, сам Володимир, може, Добриня, Путя, там Стислав, Святополк? Ні, він і тільки він, Свен Герюльфсон. Він кинув на вагу свій меч і переважив справу на бік князя. Справді, сліпе око Одіна це око княжої справедливості. Цілий тиждень мучив та томив себе здогадами, розпитував Гридню про всі слова і діла Володимира в останні години до виїзду і роздратував свою сліпу ненависть до князя, якому служив досі. А в кінці покликав Теорда, свого уповноваженого, передав йому червоно лямований плащ та золотий ланцюг воєводи і волів його віддати Добрині з заявою, що покидає дружину князя та осідає як гість купець у городі. Та тут скоїлася пригода, яка мала надзвичайні наслідки, бо зворохобила весь острог та боярство. Теорд йшов у супроводі чотирьох ратників на Берестово до Добрині. Люди вступалися з дороги варягам, що останніми часами від безділля та похмілля сильно були здичеві і кожний із них гадав, що йому належить пошана і поклін від усіх неварягів у городі. Саме при виході з острога на Берестово він стрінув інока Йоанна, родом Русича, але вихованого на Афоні. Він уже трохи помагав отцеві Євзевії при церкві святого Іллі на Подолі. Чернець відмовляв молитву, понуривши голову, і не помітив варяга. А цей одним ударом ліктя трутив його з стежки у болото. Йоанн доволі грубим ціпком, яким звичайно обганявся від собак, гримнув Теорда по голові. Теорд упав, ратники кинулися на черця, аж цей вмить вихопив із першого на дорозі тину грубезний дубовий кіл і так справно став ним вимахувати, що невдовзі двох ратників лягло біля приголомшеного Теорда. Чинилося збіговище, одначе ніхто не вступався за варягами. Серед гамору та метушні вихопився інок з юрби і почвалав у свою церкву, а за цей час. Стюарт очуняв. Хлопчики привітали його появу голосним реготом, але він, не звертаючи на це увагу, швидко зник за воротами княжого двора. Тут передав добрині княжі плащ свена, а воєвода велів скарбникові відважити кунами належну ще свенові плату. Саме під час цього вбіг у вітальню сам свен з криком та прокльонами. Прокляте кодло гукав, розбиває по переулках посланців вікінга, яких шанує навіть конунг. Жадаю негайно лютої кари на противного богам християнина, а ти, Добрине, як заступник князя, сам повинен подбати